Maiatzak hogei gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzue berriozeari erratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, haitu dugun bezala isildutako lur, lurpetik ateratzen izeneko erakusketa atzotik ikusgai. Arantza diren eskuko lurpetik ateratzelanetan egindako argazkiak dira erakusgai daudenak. Bati bat ezkaba mendiko espetxearen ondoko botilen hilerrian hobien lanetetan egindakoak kulturgunean ikusgai dagoen erakusketa hau Nafse 36 fusilatuen senitartekoen elkarteak antolaturiko oroimen historikoaren inguruko jaurdunaldien baitan kokatzen da. Erakusketaz gain bestelako ekimenak daude antolaturik hostira honetarako San Cristobal espetxearen inguruko solasaldia antolatu dute horretan Koldopla eta Joakin Urtasun parte hartuko dutelarik eta ostegunean honetarako ez urrengorako el reencuentro liburuaren aurrekezpena. Jaurdunaldi hauen barnekoa ere izan zen aurreko igandekoa San Cristobalen preso egondakoei egindako omenaldia. EH Bilduren ekitaldia atzo. Europa rauteskundeen kanpainaren barneko ekitaldia da EH Bilduk berriozaren atzo ospatuzuna, horretan miren aranoa eta maitan egin parte hartu zuten. Ate irekien jarduna musika eskolan. Gaur ere, berreozarko musika eskolak atirekien jarduna ospatuko du. Horrekin musika eskola ezautzera emango da. Espazioa erakustea zaparte, funtzionamendua azalduko zaie interesdunei. Gaur arratxedeko zortzietan ingo den bisita. Euskaraz, izanen da, ate irekien jarduna maitzarekin, aste azkenean bihar, musika eskolaren eguna ospatuko da, eskolako talde baten kontzertuak, emango dio hasiera egunari, hau, arratxeleko seietan Euskal Herria plazan entzungai, izango dugularik, bestelako musika emanaldiak ere eskiniko dira, donez TV eta Nafarrako emailean plazetan, baita, foru pasalekuan ere, bestalde, musika eskolako ikasleek, kale jirak eginen dituzte berriozarko kaleetan zehar. Eta lehiaketei erreparatu Euskara eta Merkataritza ustartuko dituen argazkilaritza lehiaketa martxan da. Euskara eta herri merkataritzaren arteko errazia islatuko duen argazkilanen lehiaketa atelenean azizan. Euskararen paparatziak izen ez ezagutzen den ekimeen honetan parte hartzeko argazkiak WhatsApp edo Telegram bitartez bidale halko dira. Zuzenki, sei bederatze bi, zazpi iru, zero bi, berroita sei zenbakira. Iruñerriko eta garesko, gareseko osaltu Ikus ikusgai dauden afisa euskaldunei argazkia atera beharko diete parte hartzaileek lehiaketari daukionean. Rosa Ramos, Euskara teknikariarekin solasteko aukera izan genuen, hortxe bere hitzak. Ba, Euskararen paparatziak eh, bada Euskara Merkataritza programaren barneko lehiaketa eta herritar guztiei proposatzen diegu eh, Merkataritza eta Euskara lotzen dituen argazkiak atera eta zei bederatzi bi zazpi 0 lau sei telefonora e, WhatsAppez edo Telegram programen bidez bidaltzea. E, maiatzaren amabetik, ogoita bostera, eta aukera izango dute ba, e, bai argazkeriko berenak eta baita parte hartzaile guztien artean egindako sosketaren bidez ari batzuk e, batzuk lortzeko. E, lehiaketaren oinarria kontsultatu daitezke udalaren web horrian. Eta sokatirako nafarrako lauko bigarren jardunaldian talde berriozartarren emaitzak errepasatu zeirekiko eh, dugu kirolen atal hau. Gizonezkoen irure egun daugi kiloko kategorian berri zartarrak, punto eta erdi lortu zuten bigarren jaurdunaldi honetan eta bi jaurdunaldietako puntuen baturak lau puntu. Izan ziren beraz, seilkapen orokorrean zazpegarrenak eratu ziren komutil e, berri zartarrak azkenak eta emakumezkoak berri egun eta kiloko kategorian jokatu zuten, naska berri zartarrak, punto eta erdi lortu zuten bigarren jaurdunaldi honetan, bi jaurdunaldietako puntuen baturak, Maduran lau koma boso puntu dituztela, eta seilkapen orokorrean irugarrenak dira lauetatik, irugarrenak eta kadeteak azkenik berrezartar kadeteak, bi puntu lortu zituzten bigarren jardunaldi honetan gainontzeko emaitzak, eh, guzki e, plaza puntu honeten kontsultatu daitezke, eta gogoraraztea bakarrik, lau bider lauko txapelketaren urrengo jardunaldia berriozarren jokatuko dela, berriozarren egunarekin kointzidituz. dituz. Thank you. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua tarteka odetxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, zaparra da txiki ertenak botako ditu eta trumotxoak izateko probalitatea antia da. Aukera handiago zeunaren lehen partean eta ekialdean eko mendebaldeko ez zehul biliko da, bola da kokorrekin gaur. Eta arratxean baretu eta altakor ibiliko da aizea temperaturei daukionez, minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi edo nahiko agitxiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Thank